här Jenny och vänner. Jag heter Jenny Zett. Mitt emot mig står ett eh, poddproffs kan man säga. Sanna Berg. Hej. Hej, välkommen hit. Poddproffs, ja varför inte. <laughs> Podd är ett av de fulaste orden jag vet. Ja det är fruktansvärt fult faktiskt. Jag tänker att vi ändå ska hålla på med någonting där vi måste säga podd ja. ganska ofta i våra liv. Ja, jo, det är ovärdigt på många plan. Vad blir det för rap? Exakt. är det ju såklart, som eh, är din podd. Eh, nominerad till, eh, vad heter det, Stora poddradiopriset? Nej? Ja, det stämmer. Sveriges jag trodde du skulle säga Stockholmspriset nu när du vann Nej, över oss. <laughs> <laughs> Exakt. du skulle liksom gnida in det lite. Den här gången så blev vi, vi inte ens nominerade, så nu, nu har ni ju... Ja, men Avicii kommer vinna i alla fall, så det är liksom... Ah. Ja. All, alla blir mosade av, av Avicii mm. hela tiden. Eh, Sanna Berg har även en fantastisk blogg som heter Pussy Made of Gold. Mm. Eh, det förvånar mig att den heter så lite eftersom du är en sån lättgenerad person. <laughs> ja. Så fort man pratar om någonting som är det minsta snuskigt så, så, så blir Sanna helt så åh, röd och eh, Nej, lite, nu överdriver du tycker jag. Lite arg. <laughs> <laughs> och det är, det är också extra kul eftersom du, du gillar ju musik som är ganska snuskig. Ja, det gör jag verkligen. Uh, jag tycker ja, inte jag är så lätt generad. Jo, det är du. Nej, det är vi, du. Vi får ta det här sen. Vi får se hur det går här ja. under poddens gång, ifall vi spelar några eh, supervulgolåtar. Mm. Se hur det går. Uh, du har plockat med dig musik som du har lyssnat extra mycket på på sistone. Mm. Uh, det har jag och uh, producent Peter Björklund också gjort. Vi börjar med en, uh, ett gemensamt val, kanske man kan kalla det. Mm. Alla gillar Angel Hayes. Alla älskar Angel Hayes. I'm in that new school Jeep I wagon. Color Komodo dragon. My bitch look like she Jasmine. My nigga look like Aladdin. NKOTB, bitch. All these bitches is has-beens. I CPR the game and now all these bitches is gasping. I be on that other. Nigga, don't get me aggy. I miss it's fatality. Endings do not be happy. These lose ass bitches, no one ever got a stunt. Talk behind my back cause they never in the front. Bitch, bad damn, better give me what I want. Feed me berries out of is awful. When me, I spit that gospel, that lyrical, biblical, Holy Ghost Pentecostal. When bitch don't run up on me, I get a face of who want me. And you don't want that shade, you better off with sunny. And I don't need no friends, bitch, I'm better off with my money. Just alert the fucking masters and let who look like Mary Kate and Ashley Blow. Helmet Lang and Philip Lim. Trashy bitch in classy clothes. Pop that shit, then pop them pills till I Vad tänkte du när du hörde den här första gången, Sanna? Eh, ja, jag kände mig nog nöjd, tror jag. Alltså jag blev inte så här superexalterad och jag blev inte besviken utan jag kände så här, ja men det här, det är okej. Det är en okej första singel från hennes kommande debutskiva. Liksom. Echelon. Um, hur skulle du beskriva Angel Hayes? Alltså hon är ju bara typ bäst i hela världen. Jag vet inte. Hur kommer det sig? Alltså, ja, men hon är ju, för till att börja med så är hon ju en extremt tight rappare och så väldigt, väldigt, väldigt bra textförfattare och typ eh, bara intressant på så många sätt i liksom vad hon gör för musik och typ hur det har gått för henne. Liksom. Vad gör hon för musik då? Ja men att hon gör så här, det är liksom bra och klassisk rap på många sätt men ändå så här modernt, ändå lite mycket andra influenser men aldrig för mycket. Eller, det är liksom lagom mängd Jag har fattat att, att hon är en, en riktig darling live också. Oh ja. Jag intervjuade ju henne på Way Out West Just det. och ja, jag var ju så nervös Berätta först allt. men också att jag blev typ lite kär i henne. Alltså hon var så himla trevlig och härlig liksom. och rolig. Det finns en väldigt mysig bild på er. Det finns en mm, jättemysig bild på oss. Kram, fangirl-kram. Eh, ja, jag har Throwback Thursday säkrad för ett tag framöver om man säger så. <laughs> Varje år på ja. <laughs> Varje torsdag. 15 augusti. <laughs> Jubileet. Ja, mm. vi, eh, vi fortsätter med en eh, låt som du har valt. Mm. Sicko Mob, vad är det? Det är ett par ungdomar från Chicago som gör musik som kallas för boppin har jag lärt mig. And all I said, go my boys, and I'ma turn up on this beat, get back, make I said, go 10, money. sick old team. Off the rim, be like Big Rick without the boss, it ain't the same. I did that way, say no, we on. get that throne and standin' strong. I made it fine, I'm on my loan. Speak the truth up on that song. Drift that cool, I should get me down. Well, they want candy paint on a Maserati, I'm gon' faint. Fill with cushy, call it stank. Bunny hopping in new mics, Browner swimming in my tank. My squad soldier, so I crank. VIP to the gold that sank. Totally bought Macklin, remain. Time I bought it, by that camp. Use my nigga, get a lane. Badass bitch with a good ass brain. Go on tour, feel like a cane, and it's all Randy Rick wu Yeah, it's all Randy Rick wu Float on water and Robin James. Ball head, big Trey, John Saint. And I ain't talking about Mr. Clean. i feel that woozy off the lane. Slow motion, I'm out of space. Broke that nigga, gotta chase no money and get up a space. I know you heard those on today on Super Saiyan. I'm at the stage. Now bitches calling me like a child. Love you, baby. Money make us foreign things. Get sorry, baby, protein. Screaming free cause on TV. And all I say, go my homies. And I'ma turn up on this beat. Get my great roof. I say, go time. Money I burn up a flame, money I bought Bugattis. Get on that mess busses. riding cooler with my team. I got the fame. Now bitches calling me like Latrell, I love you, baby. Money make a fun thing. Shit on my baby, the squaddy. And let's ain't no to nobody. I'm the man, I be turned up, up in a party. Up on Molly, screaming, fuck a thought of Bobby Hardy's. And they give me sloppy toppy, drifting in my Rari, Rari. Fucking Cubans call me Poppy. Bitch, I'm on some other shit, you know they try be with the shit. Can't take us, we be over fleeing Robin, just a phone on wheels. Then they made it out the hussy friend. He frenemies, they say what's good, don't make a living large. Now two ounces, for garages now. Man, I'm thinking about my pops. The niggas did it label option. When I catch them, kill them, then they leave until I see somewhere. No worries, it's what Wayne said. Got many bands, but not the fans. I'm chasing dreams, a paper chase. I took it for I wanna rest. I'm saying no oh, bitch, I got the bands on enemies and no new friends. Bugatti came from overseas, trying to tell me climate tree. Yeah, yeah, yeah, I'm Super two hoes in me, a triple threat. Can't take it floating in my jet for hoes. This ain't no keep on I Now bitches gotta like a child. If you baby, squatting back up for thing. It's our Remy, Rick Routine. Screaming free cause on TV. And all I say, go my homies. And I'ma turn up on this beacon. Mac, Ray, Roof, I said, go tank. Den är verkligen boppin, den här musiken. Oh. verkligen. Jag såg eh, videon till den här som du skickade ja. eh, på det här gänget. De är ju väldigt gulliga, musiken är gullig också och de, de, de är verkligen boppin. De studs, studsar så ja. lite hel, genom hela låten. Boppin är ju en dans liksom eh, och jag älskar ju rap som kommer med en dans. Hur? Typ jerkin tyckte jag var jättekul när hur, det var stort. Hur, hur skulle du beskriva boppin-dansen Alltså att man typ, det är jättesvårt att beskriva. Lyssnarna får nog gå in och kolla videon istället tror jag. Uh, Remy Rick eh, Routine Exakt. den låten. Det finns, en, en, extremt fet låt som heter Fiesta också som kom tidigare i år som är jätte, jättebra. Som låter nästan likadant? Ja, fast lite, ja, mm, ja, ganska likt. Men, men uh, eh, va, va, den här, den är väldigt, den är ganska jämn inte ja. jämntjock, jämnlätt. Ja. Alltså den är, den är Man väntar light, liksom på liksom. att någonting ska hända typ i bitet som varför aldrig kom, händer. Varför kommer liksom? aldrig den tunga basen? Liksom? Ja, nej, den behövs liksom inte. Men vad, kan man spela det här på klubben? Eller det är lite det jag funderar på. Vad ska jag ha den här musiken till? Alltså, <laughs> jag tycker att det är asbra men jag vet inte riktigt sådär, kan jag spela det här ute? Kanske kan man dansa till det? Alltså förutom att göra bapin då, eh, kanske. kanske. Jag vet inte. Ska jag lyssna på det när jag typ sitter och pluggar. Nej, jag tror inte det ändå. Så att, ja. Det är antibruksmusik. Ja, på, något sätt. <laughs> Väldigt uh, mysigt och glatt i alla fall. Ja. Uh, och vi har ju satt tonen lite här nu idag. Det känns som att det kommer bli ganska mycket rap och R&B. Uh, eh, men jag, jag, jag petar in lite andra saker också för att se vad det, <laughs> det här är, som vi har i bakgrunden är en av mina absoluta favoritproducenter, John Tallabott och hans eh, parhäst Pional. De har, de har döpt om sig eh, och heter numera Lost Scripts. spansk eh, stalker house kanske man skulle kunna kalla det här. Uh, I'll be watching you. <laughs> Lost Scripts som alltså är John Tallabot och Pional. Um, ehm, jag, jag älskar liksom det här lite spökiga, skeva som John Tallabot brukar göra. Men nu, nu har verkar han kommit in mer på leksaksinstrumenten uh, mm. instrumenten och syntarna. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Har, har du någon som helst förhållande till någon typ annan typ av eh, musik. En annan musik än uh, eh, R&B och hiphop? Eh, nej, egentligen inte. Eh, in, nej. Vad får du för associationer av det här? Alltså det här fick ju mig att... Jag tyckte att det här låt, låter som någon sorts här modern version av ens mellanstadiedisco typ. Mm, ja. Eller så här, jag tänkte lite på så här, vissa grejer lät lite så här eurodisco. Typ. Ja, men det finns någonting där. Det är, det är ju eh, det är lite vemodiga, syntiga. Ja, men Från typ. 90-talet. Ja. Absolut. Jag tycker det är bra. Ja. <laughs> vi, uh, vi skyndar oss raskt vidare till uh, <laughs> vi eh, någonting som, som, känns <laughs> väldigt så Pussy Made of Gold. Ja. Uh, vad ska vi lyssna på? Vi ska lyssna på Lyrica Anderson. yeah. Alltså både titeln på den här låten och eh, artistnamnet är ju helt eh, makalösa. Ja, det är bra namn. <laughs> Lyrica Anderson, om vi börjar med det. Ja. Lyrica? Ja. Är, vad tror du, är hon döpt till det? Eller Jag hoppas artisten? det. Det är lite som eh, en, en, kompis till, en kompis till en kompis som jobbade på BB <laughs> i USA som var med om att eh, ett eh, ungt par ville döpa sitt barn till eh, placenta. Nej! Jo. <laughs> moderkaka. <laughs> Att lyrical, det funkar lite bättre i Placenta Anderson. Det hade inte varit eh, riktigt lika bra när man ville slå sig fram i R&B business kanske. Nej, Förmodligen inte. <laughs> Eh, vad är det här för tjej? Eh, det är en, eh, hon har hållit på i några år och typ släppt lite låtar på internet och släppt något mixtape och också jobbat en del som låtskrivare, skrivit typ så här låtar till såna här amerikanska ungdoms, alltså typ så här såna high school musikalserier och sånt mm. typ. Det skrået. Ja men precis, man som man inte kanske tänker på varje dag liksom. <laughs> Men, och hon är signad till Timbalands bolag. Okej, okay, det brukar ju vara en dödsdom. Exakt exakt. Eh, så att vi får väl se vad som händer. Kommer hon möta tweet-döden, tror du? Ja, kanske. Det är många som har <laughs> dött den musikaliska döden i händerna oh, på Timbaland Missy, och Missy. Ja. Hemskt. Eh, och konstigt på ja, många sätt. Uh, det känns som att det är ett av dina främsta eh, missions i livet, att, att ändå liksom påminna världen om de, alla de här tjejerna som har kämpat svinlänge, ja. släppt låtar men som det aldrig hände för. Absolut. tyvärr så är det ju ofta så att det bara får plats två kvinnliga rb stjärnor åt gången i ja. världen, verkar folk tycka. Ja, eh, och det är lite trist. Men eh, det finns, ett helt, det finns en, en, en massa gräsrots eh, rb artister där ute ja. som förtjänar lite shine. Mm. Gå in och kolla in fler på Pussy Made of Gold. Mm. Men uh, unfuck, det verbet, kommer det hända nu eller? <laughs> Det är nu jag försöker få dig <laughs> generad. Om själva verbet kommer hända eller? Ja. Jag förstår inte din fråga ja, riktigt just nu. Men den här låten, I'm fuck you. Ja men man kan ju relatera ändå. Absolut. Jag, säga. jag älskar musik man kan relatera till. <laughs> Helt klart. Men jag älskar också det att, att det känns som att det blir vanligare i R&B att den är lite lite råare ja, i text, Till textmässigt Kelly och får Roland, lite liksom. så parental advisory stickers och sådär. Ja, det gillar mm. man ju. Och man gillar ju sådana här R&B-låtar som handlar om bara du, du är inte värd mig typ. Ja men det är ju typ R&Bs största förtjänst liksom. Det är ju verkligen det bästa. eh, en tjej som heter Anna Nordenström som kallar sig för Call Me när hon gör musik. Eh, en annan tjej som heter Julia Wallin har producerat och låten heter Easy. Så fin! Eh, jag gillar verkligen de här, eh, vad ska man säga, lite sakrala balladerna. Va, va, va, ekoballad. Ekoballad, vad menar du med det? Ja, det känns som att det är mycket eko eller liksom ja. någon kanske står och sjunger i en grotta tänker jag på. Det här soundet har man ju hört ganska mycket av de senaste eh, två åren, eller ännu mer kanske. Men eh, jag tycker ändå att det ekar <laughs> mest från eh, någon slags så här, Sinead O'Connor skola. Ja. Det, är, det är ju liksom en, en klassisk eh, ballad från tidigt 90-tal, typ. Ja. Väldigt fin. Mm. Eh, vi går över till något helt annat. Mm. Mm. mm. mm. <laughs> Över till något helt annat. Och, och glad ut. Uh, vad ska vi lyssna på? Nu ska vi lyssna på Fabo uh, från gamla uh, Snap-gruppen D4L. Wow! Ja. Va, vad hette deras största hit? Laffy Taffy. Laffy Taffy, just det. Gud, så vad länge bra låt känns. alltså. Sjukt bra. Mm. Det känns som man måste plocka fram den snart och lyssna på igen. Plocka fram den minst en gång i veckan. <laughs> på tal om musik som man inte vet vad man ska ha den till. <laughs> My daddy is the best producer in the world. It's that geek shit. Ow. It's that geek shit. I'm a ball all night, ain't no sweet bitch. Catch me on that molly, I'm a freak bitch. Fuck the Waffle House, I can't eat. This that geek shit. Ow. This that geek shit. Ow. I'm a ball all night, ain't no sleep, bitch. Ow. Catch me on that molly, I'm a freak, bitch. Fuck the Waffle house, I can I overload, trying to overdose, I can't get the space, I'm trying to get it close, and I don't give a fuck about the haters judging. They don't really know how this shit go. There's a six pack and a new pole, I'm smoking six with the roof blow, with a bitch taller than my new bow. We politicking, closing loopholes, doing judo, two stoves, too close. really it up. If I pick up Molly, she giving it up. I like what I'm feeling with her. If I'm hacking the food and you the trap, they making the killing with her. Adrenaline rush, the geek is a must, and geek we trust. I'm guilty with lust. See, I live in Atlanta, where the geek is still exploding. It's insane. When I don't remember my name, I close my eyes and I deal with this pain, And I bite on this chain, chain while I'm wiping the sweat from my eyes. Now I feel like I'm stuck in the matrix. I keep telling myself that I'm high. Everything is alright. I'ma be up all night. Put a little more on my tongue. Let's got it, make it all right. I told her once it kick in, she gon' take everything off. She was acting a bitch, and now she been stuck in in this room for three days. I can't even get rid of this bitch. Ow! It's that geek shit. Ow! It's that geek shit. Ow! I'm a ball all night, ain't no sleep, bitch. Ow! Catch me on that molly, I'm a freak, bitch. Ow! Fuck the Waffle House, I can't eat, bitch. Ow! It's that geek shit. Ow! It's that geek shit. Ow! I'm a ball all night, ain't no sleep, bitch. Ow! Catch me on that molly, I'm a freak, bitch. Fuck the Waffle House, I can't kinda sick, they call me a ghetto hero, but that's a different kind of rich. If your clique don't stick together, then your clique is counterfeit. We geeked up on the enterprise, I let it take control of me. Once I get this all in my system, it ain't no holding me, let go of me. It ain't in one place, I swear to God, it's all over me. Geeked up, I close my eyes and charge or wake up overseas. They can't believe it's not a disease, it's me. And it's an army of others that love it, we breathe to make it all make believe. I can't wait to leave all night. stuck on this planet and I drink this remedy, help me relax. Throw it back. It started with Scotty and Station Bombay, then I landed here. Then all of a sudden I walked through the state there were all of these people I spoke and they cheered. I love and I feel that the message is clear. The junkie is here and ain't nobody near. This is that geek shit they love when I speak and say fuck the police and the feeling is decent. Ow! This that geek shit. This that geek shit. I'm a ball all night, ain't no sleep, bitch. Catch me on that molly, I'm a freak, bitch. Fuck the Waffle House, I can't eat. Fabo, Fabo, Fabo. Fabo. Uh, eh, catch me on that Molly. Ja. Vad är det som du tycker om med det här? Alltså, jag älskar att det är det här liksom lite melodiska som ju även D4L hade. Alltså att det är så här hård rap men mycket melodier hela tiden. Och mm. att det är alltså så här, de här, jag, alltså jag kan inte så mycket om <laughs> musik tänkte jag säga, men jag kan inte så mycket om så här hur produktioner är uppbyggda och så här. Men just den här liksom eh, trap-snaren och så här Eh, hans eh, au ljud är ju <laughs> askul. en gång till. Nej, jag tänker inte göra det en gång till. <laughs> vi, vi, har ju, eh, jag har ju fått gästa din, din podd. Mm. Det, alltså, svågerpolitiken inom, eh, inom svenska podd, poddar. Ja. uh, <laughs> och då snackade vi väldigt mycket om, ja vad kallar vi det, någon slags adlib-ljud? Ja, alltså, alltså signaturljud. Ja, precis. Det, som uh, rappare har. Vil, vilken var din favorit nu igen? Ja, det finns ju så många. Alltså, mm. Jag älskar ju Fabulous som säger nice. Just det, det är, bra. det är bra. Den är jättebra. Men eh, eh, de är och, lite mer skrikiga. Ja men eh, också typ <laughs> Katie Got Bands som har som adlib att hon säger Katie. Katie. Det är fint. Det är jättekul. Mycket bra. Ja. Uh, vi uh, går just vidare till en annan uh, raplåt som du gillar just nu. Uh, det, det Rap liksom... rb låt typ. Ja ah, okej, okay. ah. vad är det vi ska höra? Sean Garrett featuring Migos. Vad är det som du gillar med det här? Alltså jag gillar att det här är så här fin R&B med lite fin rap. Det är bara fint det här. Och bra. Y'all things were going the way that you planned when I saw you for the last time. Sometimes you wish that you was with me. phones, but you asking me honestly, I ain't got no answer. Is it you? Should I blame for that? I ain't got no answer. If I told you all my setbacks, all the shit I went through, I just buried my mom Too much after I caught you. I know that you wish that you had a young nigga like me. I know, I know that you sad. I know that you praying the Lord for a nigga like me. God. You missing the shopping sprees. You missing the diamonds all in your rings. God. I pull up in jazz and rovers and business. I know that you missing front seat. God. Yo, bitch, they ask about me. What? Wanna know what a young nigga up, I made it. She callin' my phone, she coming to my home. Now I gotta move to Hong Kong. Man, a bitch said her name Lean Long. She smoking like quality T. Jones. Come a long way, neighborhood star. Now I'm on the top of world star. Back then, nigga looking at the star. Now nigga shine with a star. Red bottom got blood on the floor. Man, a world beat got elbow. She won't start calling my phone. She hit me yeah, day on the radio. Damn. Sometimes you wish that you was with me. Ah, if we had a baby. Jag älskar den här refrängen. Ja. Så mysig. Jag får lite Lloyd-vibbar. Ja, men lite grann. Kommer du ihåg honom? Men, ja, ja, gud ja. Men Sean Garrett är ju ett geni. Alltså han har ju inte, hans sologrejer har ju inte gått så bra. Men han har ju skrivit typ alla rb låtar man älskar. Jaha, alltså han har skrivit typ, han skrev typ jättemycket till Destiny's Child sista skiva, han skrev mm. Soldier till exempel. Och typ, alltså har hållit på länge. Han skrev jättemycket på Brandys senaste skiva skiva ah, som är jättebra. Liksom. Det var den, det andra namnet som poppade mm. upp i mm. mitt huvud, det, här var lite, det var brandy ah, men Det är lite den här, så här, klassiska men ändå moderna R&B liksom, ah. som lyckas vara modern men ändå ha kvar den här liksom, kärnan av R&B. Snygg tycker mm. jag, Anytime heter mm. låten. Uh, det är också alltid härligt när man hör någon så riktigt störig, uh, ganska ny rap, uh, liksom, rap på en väldigt söt låt. Ja, som Migos här tänker du på? <laughs> Ja. ja. Versace? Ja, och också att man återanvänder sin så största hit ja. i, eh, när man gästar eller på någon ny låt. Ja, men så att man ingen, ingen ska kunna missa vem man är. Liksom. Nej, precis. Det, är, det är också en signatur på något mm. sätt. Uh, på tal om det, det dyker upp i nästa låt som vi ska spela. Uh, och det är dags för världspremiär Oh, vad spännande. Gud, jag, älskar det. Det ja. finns någonting med världspremiärer som är, är det göttigaste jag vet. <laughs> och det är inte vem som helst. Det är en av våra absoluta svenska eh, rapfavoriter här på Jenny Vänner. Jag vet inte, du kanske håller med? Eh, Abidas? Älskar Abidas. Varför älskar du Abidas? För att han är bara så extremt tung och typ gör något nytt, verkligen han, man tjafsar inte med Abidas. Det gör man absolut inte. Klämd bland massa höghus, förnekar att jag andas. Gör mig till betongvägg, förvandlar mig till asfalt. Tänker för mig själv, hur länge ska jag stanna? I den här platsen när ingenting gjort mig glad. Och i den här trappen är mycket spring och mycket knas. Jag skriver på natten, tar medicin och tänker bak. Känns som kniven mot halsen, lägg om mot huvudet, tryck bara av. Jag lovar dig, livslusten är på under under noll Vill inte att min gud ska ta sås eller underhåll Shun och stål Pappas grabb lastar fett men och smyger ut och lägger upp, blir hasta i min trapp Min lur ringer, fuck världen, stänger av den snabbt På gud inget, fuck cashen, säg aldrig mitt namn Abidas Självmordsbenägen eller inte Jag vet den rätta vägen in till himlen Jag vill dit أبي حكي عارن دي هاسها كم عبد حافتك أنا كنا برتا كله جينا كي ما تخلو تست بمكان كي ما تخلو تتقبر لك بدك تجد أمو تاي Ah, en av de största synderna i min tro Jag tänker på min mamma, pappa, syster och min bror Min mormor och kusinerna och släktingar jag svor En dag att jag ska bara ge dem lycka, inget ont Jag gör mitt bästa, gatan skriker, det är en situation Jag drar mig ner i värsta skiten, låt mig finna ro Plus alla vet att allt är skrivet men man är så dum Springer jagar som om allt i livet handlar om en bunt Jag tar djupa andetag tag, tänker bortom knas. Man kan bli djup när man är svag, jag lägger den så bra. Plus lyssna, det tog lång tid för folket att förstå. Men det är inte konstigt, för konsten är för svår. Jag sitter i mitt hem och skriver upp det i mitt kök. Och sen tog jag en klunk nånting och hörde en röst. Abidar. Självmordsbenägen eller inte, jag kan den rätta vägen in till himlen. Jag vill dit. من اللغة موت ترسب ولا حدا يلا صغاري خاخد كيد لو ما هانت الناس معي تروح كل الناس ما Ah, jag vill dit men tro mig ska aldrig kunna ta mitt liv Min dotters ögon och hennes skrik Jag kör hela vägen mot enemies Jag lovar dig, säg till mig vad som plågar dig Du är det bästa som hänt mig så jag firar dig Men jag skålar ej, den här för dig Du såg Addis min, öppna armar man faller in Hon gav oss allt och hon gör oss hel Jag svär Gebil hon hade dreams Men ända sen den dagen gått Hela livet blev galet stopp Jag är här men ändå inte Jag tänker fett om hon har det soft Och det vi fått ifrån din hand Jag är the Gebbi från din stam Året åren gick, jag var fast i skiten som jag betett mig var pinsamt, jag lovar dig. Självmordsbenägen eller inte, jag kan den rätta vägen in till himlen. Jag vill dit. Alltså, Avidas. Ja. Rösten, sättet att bara attackera ja. bitet. Sjukt bra. Vad tycker du om det här? Extremt bra. Det här tyckte jag var riktigt, riktigt fett. Benägen, eh, det är ju andra låten eh, från den här dubbla a singeln som kommer snart. Eh, vi har redan hunnit spela Kvalitet och kvantitet. En mycket hårdare och mm. mer liksom partylåt som han är väldigt, väldigt bra på. Mm. Här var någonting helt annat. Vad, vad, tycker du om när han tar ner det liksom? Det funkar ju också jätte, jättebra. Men det, han kan göra vad som helst tänker jag och det blir ändå bra typ. Det, det finns något väldigt fint i det där när någon har liksom hållit på väldigt, väldigt länge. Ja. Det höll på att hända men hände inte riktigt. Men nu känns det som att tiden är inne. Ja, verkligen. När någonting lossnar och man bara, nu är den här personen precis i, i rätt i tiden. Mm. Uh, det, det, får mig att få gåshud. Ja. Typ. ja, men det inger ju också väldigt mycket hopp. Alltså jag tänker typ artister man gillar och har följt och så har det liksom, det har varit på gång men det har ändå inte riktigt slagit eller in, ändå inte riktigt hänt liksom. Mm. Det, är mm. ju, ja, det väcker ju den här revanschälskande personen man har inom sig. Liksom. Ja, Uh, absolut, sjukt bra. Uh, jag träffade uh, Abidas och Stress för ett tag sedan. Det är ju Stress som har uh, proddat mm. hela Abidas kommande platta In och Ut som kommer i oktober. Um, han pratade lite om det här vad, vad folk gillar och inte gillar. Mm -hmm. Alltså att de, jag, jag, tycker ju verkligen om så här partylåtar med nya beats som låter lite futuristiska. Mm. Men um, de var lite mer inne på att nej, men man behöver de här lite långsamma lite sorgsna kanske, mm. låtarna. Mm. Det det men det här var ju långsamt och sorgset men lät ju ändå modernt. Liksom. Ja, alltså det var ju ingen så här, det var inget throwback-beat. Det var ju inte 90-tals nostalgi det här. Nej, liksom. Det är ändå så modernt och fräscht. Liksom. Men allt måste ju inte vara, allt måste ju inte vara så här jättetrappigt och party liksom. Nej, exakt. Heller. Nej, jag ser sjukt mycket fram emot det här albumsläppet. Tror ja, att det kan bli ja. årets äh, svenska platta helt klart. Absolut. Uh, vad, ser du fram emot annars eh, i, höst? Alltså jag, förutom eh, Abidas skiva som jag ser extremt mycket fram emot så ser jag väldigt mycket fram emot att höra mer som vi pratade om lite innan, alltså den här klassiska men ändå moderna R&B. Mm. Alltså som har sin rb själ kvar men som ändå låter väldigt modern. Liksom. Den typiska Sanna Berger-musiken. Det är verkligen så. <laughs> <laughs> det är gjort för mig. Vad, vad, händer med, vad blir det för rap eh, närmaste tiden? Eh, vi kommer spela lite framöver mm. eh, här på Trädgården. Vi kommer spela i Malmö i början av september, eh, 13 september. Och eh, sen så kan man fram till 9 september gå in och rösta på oss ja. i Svenska poddradiopriset <laughs> om eh, man inte vill att Avicii ska vinna. Klart ni ska göra det. Kom igen nu jag. allihopa. Tack snälla Sanna för att du var med. Bra ja. avsnitt. Ja. <laughs> Tack för att jag fick komma. Vi, vi eh, avslutar med ännu en premiär. Fett. Eh, Abidas eh, brukade ju vara en duo tillsammans med eh, en kille som heter Chappie, mm. kallar sig för Chappie och Chess då, mm. och tidigare, tidigare Josh and Abel. Eh, Chappie är också gång, eh, på gång med eh, nya grejer. Det kommer en EP i oktober som heter Modesty. Vi har fått ett eh, smakprov därifrån som heter A little bit of both. I'm sure you do feel a little bit of both. But I know damn well that you feel one more than you feel the other. And the question was, which one is it? A little bit of both. pass a little bit of smoke. Feeling really good, even smiling when I'm broke. Through dark times, there's a little bit of hope. A drink or a kush, maybe little bit of both. Pop, pop, pop, pass a little bit of smoke. Feeling really good, even smiling when I'm broke. Through dark times, there's a little bit of hope. A drink or a kush, maybe little bit of both. Little New bit day both. in the life, we just trying to go far. Thinking about a plan with my hand in the glass jar. I open my eyes and reach for the light. Life is a tunnel and rubber. We Thought about giving up many times before. Trying to get my part, cause a lot once more never really change. F silly games, I hope you feel the same, even when it really rains. My words are composed, doors closed. Running out of time, my soul is old like Morse codes. Body fresh, mind state of an old guy. Not just trying to get blessed, I need the whole five. In my young days, I call them dumb days. Did many mistakes, I didn't follow the sun rays. Better late than never, keep faith forever. Get your cheddar clever, never let the paper get you. Overseas or wherever I be, whatever language I speak, it's CC. All I'm really trying to do is be free, spaced out like a nigga ET as I sit back and pass a little bit of smoke, feeling really good, even smiling when I'm broke. Through dark times, there's a little bit of hope, a drink or the kush, maybe a little bit of both. pass a little bit of smoke, feeling really good, even smiling when I'm broke. Through dark times, there's a little bit of hope, a drink or the kush, maybe a little bit of both. Little, day in the life, I'm just trying to go far, thinking about a plan I open my eyes and reach for the light. Life is a tunnel and we gotta fight. The mind is the weapon, the body just the instrument. Keep fighting, stay strong is the sentiment. See, I spent a lot of days getting bent, looking at time, wondering where it all went. Yeah, I check my life glass and run it through a hole, reflecting on my.